Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել, մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոզապողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Արցախի շուրջ ստեղծված իրադրությունն անցնող շաբաթվա ընթացքում ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակում է առաքելության կատարումը Արցախում։ Զինվորականն ու բանաստեղծը Կոմիտաս Հակոբյանը Արցախյան ազատամարտի բաղիղներում։ Դրաստամատ Կանայանի տեղն ու դերը հայոց ազգային ազատագրական պայքարում։ Փականագործի օկնականից միջև խորթայի միության ինժեներական զորքերի մարշալ Սերգեյ Ագանովի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Իրադրությունն Արցախում Անցնող շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը շարունակել է դեկտեմբերի 12-ի առավոտից մեկնարկած Արցախի շրջափակումը։ Բնապահպանական տարաբնույթ պատճառաբանությունների անվան ներքո Արցախը տոտալ շրջափակման ենթարկելու ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության իրական մտադրությունները հերթական հանգրվանին հասան Լաչինի միջանցքում հսկիչ անցագրային կետի տեղադրմամբ։ Կոպտորեն խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ ձեռք բերված երրակոմ պայմանավորվածությունները, որով ի թիվս այլ դրույթների Լաչինի միջանցքին տրվել է հատուկ կարգավիճակ, ադրբեջանական կողմը բացի Արցախի տարբեր հատվածները միմյանց հետ կապող ճանապարհահատվածներից, փաստացի ուսկողության տակ է վերցրել նաև ոչ Լաչինի միջանցքը։ Արդյունքում առավել քան 5 ամիս է ադրբեջանական կողմը փակե պահում Արցախը արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհը Դրանով իսկ հաղթելով հազարավոր քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի, բժշկական պատշաճ օգնության, ծնվելու եւ հումանիտար միուս բոլոր իրավունքները, աղետի առաջ կանգնեցնելով երկրամասում բնակվող շուրջ 120.000 ազգաբնակչությանը։ Այս պահին եւս Հայաստանում հարյուրավոր քաղաքացիական անձինք զրկված են իրենց ընտանիքներին վերամիավորվելու հնարավորությունից։ Ադրբեջանական կողմը օգտվելով ամենաթողության մտնոլորտից, այս հարցով հրաժարվում է համագործակցել ոչ միայն ռուս խաղապահների, այլև տարբեր միջազգային կառույցների հետ։ Պետք է ասել, որ նման հակամարտային իրավիճակներում միջազգային իրավունքը վաղուց վերածվել է առավելապես երկկողմ կամ երրակողմ կոնվենցիոնալ պայմանագրային իրավունքի։ Այսինքն կողմերի ամիջական պայմանավորվածության շնորհիվ է հնարավոր իրագործել նաև երրակողմ հայտարարության մեջ արձանագրված դրույթները։ Հարկ է նշել նաև, որ պետությունների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները նույնպես կարող են իրագործվել որոշակի միջազգային իրավական համակարգի շրջանակներում։ Դա նշանակում է, որ միջազգային այն իրավական համակարգում, Երբ ուժի գործադրման ազատությունն ընդունելի է դառնում տարածաշրջանային ու աշխարհակահաղական խաղացողների համար, որտիսին ներկայումս է ուժի գործադրման միջոցով պետությունները կարողանում են պարտադրել ինչ որ զիջումներ ու խնդրի լուծումներ։ Շարունակելով իր ապակառուցողական քաղաքականությունը, ադրբեջանական կողմը շարունակաբար խախտում է նաև հրադադարի պահպանման ռեժիմ Արցախի տարբեր հատվածներում։ Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրությունների համաձայն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հունիսի 1-ի ժամը 10:00-ի սահմաններում կարակ են բացել Արցախի հանրապետության Շուշիի շրջանի օկուպացված տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ հերթական ապատեղեկատվությունն է։ Ավելին, մայիսի 30-ին հենց Ադրբեջանի զինված ուժերն են շփման գծի հյուսիսային եւ արևելյան ուղությամբ խախտել հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զենք եւ ականանետ։ Ժամը 11:00-ի սահմաններում ադրբեջանական կողմը նախնական տվյալներով 60 մմ mm տրամաչափիական անետից 7 հական է արձակել Պաշտպանության բանակի դիրքերից մեկի ուղությամբ, որի վերաբերյալ տեսանյութը տեղադրված է համացանցում։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Ըստ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարելով Շուշիի եւ Մարտունու շրջաններում իբրև թե իրականացող ինժեներական աշխատանքները խափանելու մասին հերթական անգամ խեղաթյուրում է իրականությունը։ Փորձելով հիմնավորել իր ստորաբաժանումների կարակը գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող քաղաքացիների ուղղությամբ, ինչպես նաև հող նախապատրաստել հետագա ագրեսիվ գործողությունների համար։ Հրադադարի խախտման բոլոր դեպքերի մասին հաղորդվել է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Միաժամանակ ադրբեջանական կողմը բարբերաբար շարունակում է խոչընդոտներ ստեղծել նաև գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող քաղաքացիական ազգաբնակչության համար, որի մասին են վկայում նաև Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության հրապարակած տեղեկագրերը։ Ըստ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունների, ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղում առաջադրանքների կատարումը։ Խաղապահ զորախմբի ներկայացուցիչները երեք երթուղիներով բարեկեցություն են իրականացրել Մարտակերտի, Մարտունու եւ Շուշիի շրջաններում։ Ապահովել է Գորի Ստեփանակերտ երթուղով մարդասիրական բեռի ավտոմոբիլային շարասյան ուղեկցումը։ Բանաստեղծ ազատամարտիկը Հունիսի 1-ին լրանում է Արցախյան առաջին պատերազմում ամնահացած բանաստեղծ ազատամարտիկ կոմիտաս Հակոբյանի ծննդյանի 61-ամյակը։ Հավերժի ճամփորդի հիշատակին ամեն տարի հարազատները, դպրոցի ուսուցիչներն ու աշակերտները, որնի պատիվ հերոսի կրում են նրա անունը, ծաղիկներ են խոնարհում, ներկայացնում կոմիտաս Հակոբյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Եվ ամեն անգամ ցավի, կորուստի ու ափսոսանքի խոսքերի միախառնում են գնահատանքի, մեծարման եւ կոմիտասի ստեղծագործությունների падգամները, որոնք հնչում են աշակերտների ուսուցիչների եւ ներկայգտնողների շուրթերից։ 29 տարի առաջ 1994 թվականի մայիսի 5-ին ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի Կարմիրավան գյուղի պաշտպանության ժամանակ 22 տարեկան ծաղկուն հասակում հերոսաբար զոհվել է ԼՂՀ պաշտպանության բանակի ավագ լեյտենանտ բանաստեղծ Կոմիտաս Հակոբյանը։ Կոմիտաս Արսենի Հակոբյանը ծնվել է 1972 թվականի հունիսի 1-ին ԼՂՀ Մարտունու շրջանի Քերդյուղում, մտավորականի ընտանիքում։ 1989-ին ավարտել է տեղի միջնակարգ դպրոցը եւ ընդունվել Կիրովականի մանկավարժական ինստիտուտի Ստեփանակերտի բաժանմունքի այժմ Արցախի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետը։ Մինչև կանոնավոր բանակի կազմակերպումը Կոմիտաս Հակոբյանը կամավոր մասնակցել է պաշտպանական եւ ազատագրական մի շարք մարտերի։ 1993 թվականի ապրիլի 2-ին Դիվանալար եւ Ղաջար գյուղերի ազատագրման օպերացիային, Մարզիլուի, Ամիրանլարի, Գևորգավան ռազմական հենակետերի վերացմանը, այնուհետև Ֆիզուլու, Աղդամի շրջանների ազատագրմանը։ 1993 թվականի օգոստոսի 16-ին Կոմիտասը իր մարտիկների հետ առաջինը բարձրացավ Ֆիզուլու բարձունքներից մեկը՝ կարիերը։ Նա մարտի ամենավճռական պահին ոգի եւ ուժ էր տալիս մարտիկներին։ Ամեն ինչ անում առաջադրված մարտական խնդիրը կատարելու համար։ Դերևս պատանեկան տարիներից Կոմիտաս Հակոբյանը բանաստեղծություններ էր գրում ամենատարբեր թեմաներով, իսկ պատերազմական օրերին օգտվելով պայմանական հրադադարի ժամանակահատվածից հենց խրամատում էր ծնվում նրա հերթական ստեղծագործությունը։ Հարավարևելյան ռազմաճակատում ծավալված գործողությունների ժամանակ 1994 թվականի ապրիլի 27-ին ազնազողության անկրկնելի օրինակ էր նրա կատարած սխրանքը։ Կոմիտասը միայնակ եւ առաջինը մտավ Ադրբեջանի կողմից գրաված խրամատը։ 1994 թվականի մայիսի 2-ին կոմիտասն իր մարտիկների հետ մեկնում է Մարտակերտի շրջան։ 3 օր պատերազմելով եւ գրավելով մի շարք դիրքեր, մայիսի 5-ին Կարմիրավար գյուղի ազատագրման մարտում հերոսաբար զոհվում է 22-ամյա Կոմիտաս Հակոբյանը։ 2003 թվականին հետմահու պարգևատրվել է Արցախի արիության համար մեդալով։ Կոմիտաս Հակոբյանը իր սխրագործություններով, պատերազմն ու ժամանակի հիշողությունները ներկայացնելու բանաստեղծություններով կապրի բոլորիս հիշողություններում։ Դրաստամատ Կանայան Հայ ազգային ազատագրական պայքարի նվիրյալ Դրաստամատ Կանայանը ծնվել է 1884 թվականի մայիսի 31-ին։ Իգդիրում 1905 թվականին երիտասարդ տարիքում ահաբեկել է Բաքվի նահանգապետ Հայատի Ասնակաշիձեին։ Հաջորդ տարիներին զբաղվել է Արեմտյան Հայաստան զենք փոխադրելով։ Առաջին աշխարհամարտի ժամանակ նշանակվել է երկրորդ կամավորական գնդի հրամանատար։ Մայիսյան հերոսամարտի օրերին, մայիսի 23-ից 29-ին նրա գլխավորությամբ հայկական ուժերը պարտության են մատնել թուրքական շուրջ 13000 անոց բանակին եւ կասեցրել ապարանի կողմից նրանց մուտքը Արարատյան դաշտ։ Նա մեզ դեր է կատարել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կազմավորման եւ ամրապնդման մեջ։ Դրոյի գործունեության հիշարժան դրվագներից մեկն էլ կապված է Արցախյան գոյապայքարի հետ։ 1919 թվականի դեկտեմբերի կեսերին 600 զինվորով Գորիս է հասնում Զանգեզուր Ղարաբաղի ռազմական ուժերի ընդհանուր հրամանատար նշանակված դրոն։ Կար ժամանակում, մինչև հունվարի 19-ը ողջ Զանգեզուրն ազատագրվում է։ Հերթ Արցախիններ, որը ժամանակ շահելու եւ նոր արյունահեղությունից խուսափելու համար 1919 թվականի օգոստոսին կայացած Արցախայության 7-րդ համագումարում որոշել էր միջև Փարիզի աշտության վեհաժողովում հարցի վերջնական լուծումը ժամանակավորապես ընդունել Ադրբեջանի իշխանությունը։ Ռումբը պայթում է 1920 թվականի մարտի 22-ի երեկոյան, իսլամական Նովրուզ բայրամի օրը։ Թեժ մարտերեն ընթանում հատկապես Վարանդայում, Ասկերանի ճակատում եւ Տումի խծաբերթի ու մուսուլմանների շրջանում։ Ասկերանի բերդի կռիվները տևում են 18 օր։ Մոտ 500 հայեր 3500-ից 4000 հոգուց բաղկացած կանոնավոր զորքի դեմ։ Թուրք թաթարական ուժերը Ասկերանը գրավելուց հետո սկսեցին Շուշուա կոտորածը։ Այս արյունահեղությունը Հայաստանի կառավարությանը հարկադրում է օգնության ձեռք մեկնել Արցախին։ Ապրիլի 14-ին դրոյի էքսպեդիցիոն զորագունդը մտնում է Շուշի։ Հրճակում է Ղարաբաղի հայկական կառավարություն։ Ազատագրում է Արցախի մի մասը, հաստատվում հարաբերական անդոր։ 1920 թվականի ապրիլի 25-ին Թաղվարդ գյուղում հրավիրված Ղարաբաղի հայության 9-րդ համագումարը որոշում է հրճակել Լեռնային Ղարաբաղի միացումը Հայաստանի Հանրապետությանը որպես նրա անբաժանելի մաս։ 1920 թվականի ապրիլի 26-ին Ղարաբաղի հայ ազգաբնակչության ուղղված կոչում դրոն հավաստում էր։ Ես եկել եմ այն համոզումով եւ հաստատ որոշումով, որ հենված ձեր վճռականության վրա եւ միացած ձեր քաջարի զինվորներին պետք է հաղթենք ճշնամուն։ Ես վճռել եմ մնալ ձեր մեջ, կռվել ձեզ հետ եւ ազատությունն ու հաղթանակը տոնել այստեղ։ Դրոյի փայփայած իրազը դժբախտաբար չի իրականանում։ Ապրիլի 28-ին Ադրբեջանում հրճակում է խորհրդային իշխանություն։ Հաջորդ օրը դիմակապողված մուսավաթականները վերջնագիր են ներկայացնում զորքերն Արցախից դուրս բերելու պահանջով։ Հակառակ պարագայում Կարմիր բանակի օգնությամբ վրընդելու սպառնալիքով։ Մայիսի 5-ին դրոյի հետ բանակցելու համար Արցախ են ժամանում 11-րդ Կարմիր բանակի ռազմահեղափոխական կոմիտեի նախագահ Սերգո Օրջունիկիձեի ներկայացուցիչներ Սահակ Տեր Գաբրելյանն ու Լևանդովսկին։ Մայիսի 12-ին Կարմիր բանակի մի զորանգունդ մտնում է Շուշի։ Մայիսի 25-ին Հայաստանի Հանրապետության զորքերը կառավարության հրամանով թողեցին Արցախը։ 1920 թվականի դեկտեմբերին Կարմիր բանակի կողմից Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդանացումից հետո Դրոն Սիլինի հետ ղեկավարել է Հայաստանը մինչև Հայաստան կժամաներ հայ հեղկոմը։ Հետագայում դրոն մեկնել է Մոսկվա, անցել Ռումինիա, ապա ԱՄՆ։ Նա ակտիվ գործունեություն է ծավալել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Հայաստանի գրաման պարագայում հայ ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելու նպատակով։ Անուրանալի դեր ունի Եվրոպայի հայերին եւ հայ ռազմագերիներին փրկելու գործում։ Նրա կողմից լուրջ աշխատանք է տարվել Գերմանիայի վերաբերմունք հայության նկատմամբ փոխելու գործում։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո ձերբակալվել է ԱՄՆ-ի զինուժի կողմից, բայց կար ժամանակ անց ազատ արձակվել, որից հետո բնակությունը հաստատել Լիբանանում։ Ուժման նպատակով այցելել է ԱՄՆ, որի ընթացքում էլ 1956 թվականի մարտի 8-ին մահացել է թաղվել է Բոստոնում։ 2000 թվականի մայիսի 28-ին վերաթաղվել է ապարանի հերոսամարտի հուշահամալիրի աճ եզրաթմբի վրա։ Իպատիվ դրոյի Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հիմնել է դրաստամատ կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտը։ 2001 թվականի հունվարին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հիմնել է դրաստամատ կանայան գերատեսչական մեդալը, որով ապարգևատրվում են ռազմական ուսուցման բնագավառում աչքի ընկած զինվորականները, ազատամարտիկները եւ քաղաքացիական անձինք։ Հայազգի մարշալը Բանակ հաղորդաշարի թողարկումներում մենք բարբերաբար անդրադառնում ենք նաև հայ ժողովրդի բազմադարյա պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններում, այդ թվում խորհրդային ժողովուրդների մեր ընդհանուր հայրենիքում ապրելու գոյապայքարում, աչքի ընկած հրամանատարների ու նվիրյալների կյանքին ու գործունեությանը, նրանց խրագործություններին, հայրենանվեր գործերին ու արժանահիշատակ պատմություններին։ Խորթային զինված ուժերի բարձրագույն եւ ավակ հրամանատարական կազմի վերլուծությունը ցույց է տվել, որ բազմաթիվ էթնիկ հայեր են ընդգրկվել երբեմն ոչ հայկական ազգանուններով եւ անուններով խորթային գեներալական կազմի մեջ։ Հայազգի մարշալը ակնարկում կներկայացնենք նրանցից մեկի՝ Սերգեյ Ագանովի կյանքն ու գործունեությունը, որը նաև անցյալի հիշողությամբ սերունդների միջև կապի շարունակականությունն ապահովելու տեսանկյունից է կարևորվում։ Խորթային միության ինժեներական զորքերի մարշալ Սերգեյ Քրիստափորի Ագանովը ծնվել է 1917 թվականի հունիսի 4-ին Աստրախանում ազգությամբ հայ Քրիստափորագանովի, իսկական ազգանունը Օհանյան եւ ռուս դերասանուհի երգչուհի Մարիա Ֆլորովայի ընտանիքում։ Սերգեյ Ագանովի ազգականները հորական գծով սերում են Արցախից։ Նա մինչև 1929 թվականը սովորել է Բաքվում, այնուհետև ընդունվել է Մոսկվայի տրամվայի տեխնիկոմի ուժային ենթակայանների բաժին։ 1935 թվականի ապրիլից մինչև 1937 թվականի հունիս Ագանովն աշխատել է Մոսկվայի Կուйбишևի անվան էլեկտրակոմբինատում որպես փականագործի օգնական այնուհետև հավաքող փականագործների բրիգադավար։ 1938 թվականին ընդունում է Մոսկվայի ռազմային ինժեներական բարձրագույն ուսումնարանը, որը գերազանցությամբ ավարտելով դառնում է ինժեներական զորքերի սպա։ 1940 թվականի հունվարի 31-ին Սերգեյ Ագանովը ստանում է լեյտենանտի կոչում եւ նշանակվում Լենինգրադյան զինվորական օկրուգի 7-րդ բանակի առանձին սակրային գումարտակի սակրային դասակի հրամանատար։ Տեսնելով Ագանովի տաղանդը, նրան նշանակում են սակրային վաշտի հրամանատար Մաներհայմի հանրահայտ գծի պաշտպանությունը ճեղքով մարտերում աչքի գնելով Ագանովն արժանանում է Լենինի իշխանանշանին։ Արինական մեծ պատերազմից կրտնական շրջանում մինչև 1942 թվականի նոյեմբերը Սերգեյ Ագանովը որպես 250-րդ սակրային գումարտակի սակրային վաշտի հրամանատար, ապա գումարտակի շտաբի պետ սկզբում մարտնչում էր Լենինգրադյան, ապա Վոլխովյան ռազմաճակատների 23-րդ բանակային շարքերում։ Նա Լենինգրադի հերոս պաշտպանների շարքերում կրեց պաշարված քաղաքի բնակիչների բոլոր զրկանքները եւ պաշարման դաժան հետևանքները։ Մասնակցել է Վորոնեժի, Բրյանսկի, երրորդ Բելարուսական, առաջին եւ երկրորդ մերձբալթյան ռազմաճակատների ճարտարագիտական ապահովման աշխատանքներին։ Նշանակալի Ագանովի դերը Ստալինգրադի եւ Կուրսկի ռազմաճակատների հաջողության գործում։ Հետպատերազմյան շրջանում ինժեներական զորքերի մարշալ Սերգեյ Ագանովի հմուտ ղեկավարությամբ ԽՍՀՄ պաշտպանության նախարարության ինժեներական զորքերը ոչ միայն կրում են էական կառուցվածքային փոփոխություններ, այլև հիմնովին բարելավում է նրանց տեխնիկական զինվածությունը։ Մշակում են նոր միջոցներ հարձակողական եւ պաշտպանողական գործողությունների ժամանակ զորքերի համապատասխան մասնագիտական սպասարկման եւ ապահովման համար։ 1975 թվականի մարտի 26-ին նա նշանակում է ԽՍՀՄ պաշտպանության նախարարության ինժեներական զորքերի պետ։ Այդ բարձր պաշտոնում Ագանովն աշխատում է շուրջ 12 տարի։ 1980 թվականի մայիսի 7-ին ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության հրամանագրով Սերգեյ Ագանովին շնորհվում է ինժեներական զորքերի մարշալի կոչում։ Մարշալը մեծ ներդրում ունեցավ հատկապես ինժեներական զորքերի սպառազինության նորացման եւ արդիականացման ասպարեզում։ Միաժամանակ նա զգալի գործ կատարեց ռազմաինժեներական գիտության զարգացման եւ ինժեներական զորքերի հրամանատարական կազմի կրթական մակարդակի բարձրացման բնագավառում։ Որպես պետական հանձնաժողովի անդամ 1986 թվականի ապրիլին Ագանովը վտանգի ենթարկելով սեփական առողջությունը, անձամբ ղեկավարել է ինժեներական զորքերի աշխատանքը Չեռնոբիլի ատոմային էլեկտրակայանների աղետի հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ, որի համար ապարգևատրվել է Լենինի իշխանանշանով։ 1987 թվականի մարտից մինչև իր կյանքի վերջը ինժեներական զորքերի մարշալականովն աշխատում էր ԽՍՀՄ պաշտպանության նախարարության գլխավոր տեսուչների խմբում։ Հայ ժողովրդի տաղանդավոր զորավարը մահացել է 1996 թվականի փետրվարի 1-ին։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։